Oai aipatuko dudan gaia kortsikai lotuik izan da. Beziki kortsikako unibertsitatea ibuz, zen eta han egoniz bi urtez ikasketak egiten. Zentako kortsikan, alde batetik ene estudioak segitzeko prefosta, eta bestaletik hanko gentia eta militantzia ezagutzeko ebai. Kortsikako unibertsitatea, kortsikarez unibertsitati gozika paskuale pa hori, Kortiko herrian kokatuik da. Zentako Pasquale Pauli. Kortxika nazio independentea zelaik, hotx mila zazpienta berroita hamabost urtetik, mila zazpienta hiontan hoita bedatzu urti alat, Kortxikako buzagia Pasquale Pauli zen. Memento horretan Kortxikak be konstituzioa bazian. Menduko lehena. Bazian ebai be muneta, be armada, universitate bat eta beste hoi gizia Pasquale Paoli di esker. Kortxikarrek ubabo dia nazione deitzen die, hoz kortxikar nazioaen aita. Maleuski, mila zazpienta hoita behatzi urtian, kortxika frantxez luralde bat bilakatu zen, eta kortiko universitatea frantxezek zerratu ziren. Urteak pausa onduan, mobilizazio handiei eta FLtz esker, Kortsikako Universitatea berriz zabaltu da Kortin mila behatziunta lautan hoita batian. Beaz ez tiala aspali berriz zabaltuik izan dela. Enekasian berri jiten Kortxikan heltu hor duko, fiteo hartu niz universitatea zinez abeatxa dela. Bai ikasle mailan, lau mila ikasle beno habo, eta bai formakuntza mailan. Ehun bat formakuntza beno habo, izan dadila zientzia arloan, hizkuntza arloan, sozial arloan, letra arloan, haskuntza arloan, ingenieretza aldo arloan, eta beste. Unibertsitatea izigarri abertsa da e militantzia mailan. Hor, hiu sindikata badia ikaslentako. Prefosta hiuak nazionalistak dira eta NIGBiko oso entzunak dia kortsika guzian. Lan hanitz egiten die bai unibertsitatean bertan, baita unibertsitatetik kampo e. Adibidez, azken denboa hoietan, amistia ibuz lan handiak egiten ditie alkarrekin. Ni hoietako batetan militante izaniz bi urtez, hala nula akontsulta dia juventu koza, Beste biak dia juventu independentista eta juventu paulina. Azkenik, kortsikako gentia aipatzeko, zinez azpimarratu nahi dut nula kortsikarek uskaldunak maite eta errespetatzen dutien nik hoi hastapenetik sentitu dut. Beaz, prefosta bi urte hoiek gozatu ditudala. Han egoiteko nahia sentitu dut. Bena frantzezez erraiten demezala, chacun son pei. Urentzeko, estudioetan dien eakasler, ikasler, parka, gaizabat erran ahinuke. Estudioentako paueat, bordaleat edo estakinun junordez, sentako ezide kortsikala juiten. Euskaldun izanki itzigarri abeasgarria izanen da zientako. Judai gabe, hoi segur.